corner. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia Oxe Mm, teremos un programiña entretido durante dúas horas dende agora hasta as oito da tarde tentaremos falar con Galicia tentaremos falar con xente de por aquí mm, persoas que están relacionadas con a nosa cultura galega e coa música galega precisamente coa música galega daremos ya coñecer un novo disco que nos chegou de Kempayou non é moi novo é un, un disco que nos chegou a nosa redacción e mm, queremos que todos vostedes participen connosco escoitando Poden chamarnos ao 933778200, 933778200, ou poden meterse en internet, e ali no Facebook tamén se poden atopar escoitando o noso programa mediante internet, posto que Radio Cornellá escoítase por internet. Eh, todos vostedes poden mm, suxerirnos cualquera cousa, posto que no noso blog, sempre en Galicia, blogspot.com, ou na nosa dirección de correo electrónico sempre en Galicia gmail.com poden suxerirnos cualquier cousa Oxe, teremos aquí moitísimas novidades que nos chegan á redacción como por exemplo que o noroeste pop rock contará nesta edición con Los Suaves e Maldita Nerea Galego Book, Book cun, compila publicacións electrónicas sobre o idioma, científicos, cociñeiros e agricultores colaboran na produción de Chícharo Bagua, música, arte, teatro e actividades lúdicas para achegar a cidade da cultura á sociedade, mm, Carril acollerá os encontros de embarcacións tradicionais a gran festa da cultura do mar, eh, Justo Veramendi sucede a Díaz Pardo na presidencia do Padroado do Museo do Pobo, O ILGA presenta a versión en rede do arquivo mm, do galego oral, aquilo que lle falábamos hai uns días con respecto ao uh, dicionario galego. A GADIC convoca as axudas á produción audiovisual que reduce a contía en 2 millóns. Valencia quere copiar o modelo lingüístico que propuxo o PPDG. 40 eh, anos de lingua mm, Mm, o catálogo que temos aquí previsto bueno, un montón de novidades e cousas interesantísimas para que todos vostedes poidan ir eh, escollendo eh, nos iremos debullando pouquinho a pouco segundo vostedes vayan suxeriéndonos e nos vayamos escollendo con todo con eso o que queremos é precisamente música para todos vos adiante pois a música e daqui un bocadiño empezaremos coas nosas comunicacións muller miña non beber viño Muller miña non beber viño Que chei mercar un ortocos que chei mercar un ortocos Iso non maridinho non Iso non maridinho non Os pertotos non queren ortocos veña viño por nosos corpos Muller miña non bebas viño Muller miña non bebas viño canción Que che marcar unhas medias Que che marcar unhas medias Iso non mariría non Iso non mariría non Pernas cegas non queren as medias Os peltotes non queren os topos Veña viño por nosos corpos Thank быватыня, Буя меня на быватыня. Качай мерка дун рефайшу, качай мерка дун рефайшу. И соно маридиня но, non queren os paixos, pernas non queren nas medias, os pesos non queren os focos, veña viño para nosos corpos. seguimos Seguimos, seguimos aquí, o que pasa que as cuestións técnicas a veces non funcionan como un quixera. A verdade é que o queremos queremos que vostedes participen connosco. Volvemos a repetir, estamos no 104. 104.6 da FM Radio Cornellá, o que temos aquí agora eh, no noso programa sempre en Galicia mm, tentaremos falar con Sergio Seoane que é un dos nosos colaboradores eh, especiais e eh, ademais unha das persoas que eh, leva adiante o, o seu mm, programa Sergio Fol Produccións. Eh, bueno, de aquí un bocadiño, intentaremos chamar co, eh, falar con el, eh, seguro que nos dará novidades interesantes, eh, por exemplo, o asunto que ten relacionado pois por, con, con Keimpa, con Decai, don Bustamante, con Anxo Lorenzo, eh, bueno, xa, xa falaremos de, de, destas cousas interesantísimas que, que temos aquí o canal. En, o que queremos darlle tamén en mm, información das novidades que nos chegan a nosa redacción, eh, unha delas, comezamos con ela mentre nos mm, preparamos o, a mm, chamada telefónica que, que lles prometíamos aí un momentiño con Sergio Fal. Mm, Carlos Rodríguez Méndez leva os seus homes sentados a Foto España. e a aposta galega no marco do gran acontecemento da fotografía que se desenvolve en Madrid. O ano pasado, o artista galego Carlos Rodríguez Méndez convocou a homes maiores de 70 anos residentes en Madrid a emitir un son continuado e intelixible durante un minuto mentres son fotografiados e grabados en vídeo cenitalmente. O resultado é un material que quere analizar a fisicidade do corpo vivido desde o máis absoluto anonimato, de aí a perspectiva cenital. A súa proposta, bautizada co título de Homes sentados, pódese ver no espazo Alberto X obras que se integran no marco do gran acontecemento da fotografía que é Foto España. A cita céntrase este ano no retrato, que é o que une aos 370 arti artistas de 55 nacionalidades que se citan en 57 sedes ata o 27 de xullo. Temos moitísimas máis cousas que comentarlles e dicirlles, pero o que nos quixéramos é falar con un colaborador, unha persoa que en moitísimo, moitísimas ocasións pois axúdanos a levar adiante este noso programa sempre en Galicia e que en moitas eh, moitos momentos determinados pois el leva adiante o, este programa trátase de Sergio Seoane, o responsable dunha grande empresa, polo menos para nós, que se titula que se chama Sergio Fol Productions, que está situada en Avenida Santa Coloma 100 en Santa Coloma de Gran Manet, e que, como vostedes saben, pois en moitísimas ocasións tennos botado unha man e, e o, coordinador de moitísimas orquestras de Galicia que mm, te dá a coñecer moitísimas noticias con respecto á música e a novidades galegas en, en moitos sentidos e bueno, pois mm, máis ou menos o, este mm, é unha das persoas que máis nos axuda no noso traballo de comunicación eh, de relación coas novidades dentro do oído da cultura musical galega Bueno, ah, coido que estaba al otro lado del fio telefónico. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Xulio. Mm, que tal? Como eh, vai todo? Mm, eh, ben. Emar tamén, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, que xa sei que se, sei que tes moitísimo faena, moitísimo traballo, pero non podíamos deixar de, de rematar o noso o noso programa, vamos, a, a nosa tempada, porque neste mes de xullo xa remataría, entonces o que sí. queríamos é que ti te pixeras ao carón de nós, eh, estiveras uh, cam de nós analizando cousas que seguro que ti... Mm, ves de, de, de facer moi interesantes como por exemplo esta que vemos aquí na túa páxina do teu Sergio Folk, como por exemplo de Queimpa, Anxo Lorenzo, Bustamante, de Caí, que a ver, contanos, contanos. Bueno, pues a verdade, bueno, o, o principal sentilo moito, eh? non pode estar por aí, pero ahora xa sabes ti que ahora empeza a temporada aí forte miña. Claro, claro. Estamos aí en promoción, eh? a verdade que hai moitos artistas aí de novidades. Uh Eh, bueno, así plano ámbito galego, así a voz de pronto, o a semana que vengo, sábado día 11, estamos ahí con Anxo Lorenzo en Almería. Ah, exacto. Que fai ali un bolo tamén, unha actuación grande en un festival de Almería. Sí. Eh, tamén estaremos en Nerja, en Málaga, tamén con Anxo Lorenzo. Bueno, outro día, non sei se vos chegou o CD que os enviei de Río tamén. ¿eh? De? De un grupo novo, Río Bo. Arribou non, eh, non, non nos chegou, sí que sabemos, sí que sabemos del porque conocíamos a, a rapaza esa que, que toca o violín, uh -huh. que ademais uh -huh. é unha persona extraordinaria, non? pois sí. pois esa de Benola. De... É unha das, das violinistas mellores do mundo, hai que decirlo, grande, eh? Gusta, galega, ademais. Gústanos moito, sí, sí, sí, a verdade é que, porque, bueno, débenolo. Uh, de, ah, Sergio de Paul débenos esa, esa participación. Vale. Colaborador de Carlos Núñez, de Ancho Lorenzo na súa banda, de Susana Seivane, o sea, foi é unha das grandes violinistas que temos na nosa terra, de Goña Ribó. Sí, sí, que sacou sí. o seu novo disco que, que xa e pa dir. O sea que en breve recibirelo. Recibiremos ese disco de, de Ribó, sí. que ademais ten que ser unha maravilla, non? Mm. Sí, sí, sí. É eh, máis do que do que se fai na música da nosa terra, non? Aí sí. profundizar no, nos temas tradicionais e fusionalos un pouco a, a onde se leva, non? tamén tamén tes mm, no, no, na túa xenda a que impa, non? Que que impa, aquí. están facendo cousas, sí, de Sabadell. Os amigos aí que levamos moito tempo traballando aí con eles, eh, bueno, pouco a pouco vamos facendo cousiñas aí. A verdade é que van é un grupo que impa sempre foi moi autónomo, non? Sempre sí. foron aí teñen unha boa produción eles mesmos e xa se levan xa se levan eles mismos, non? Pero sí que vamos colaborando aí con eles pouco a pouco en promoción, en facendo cousas así xuntos. Aire, Porque... non? Aire é o último traballo. Exactamente, sí. Bon disco, eh? Escoitástelo, non? Sí, sí, sí, xa lle damos aquí máis ou menos propaganda. A verdade é que quixemos poñernos en contacto precisamente co, coa... Mm, coa súa Sandra. cantante que Sandra Córcoles. Sandra Córcoles eh, non, non nos foi posible porque sempre ten compromisos, precisamente o sábado é, é o día que máis eh, compromisos teñen este este grupo eh, e entonces pois pues, eh. lógico, é conveniente que... bueno, pero en outro momento Pero, se si queredes, se si queredes eu paso vos o teléfono de Mar que tamén é o que canta canta con Impa. Sí. Mark Vigo. Sí, sí que o que canta, o que toca a guitarra, o que compón tamén no grupo. Uh -huh. O sea, si queres, paso cheo de falar con eles, esta xente tamén está disposta a todo, eh? Claro, claro. Farémolo, sí, iso farémolo. Bueno, e que tal? Que máis nos contraparte de, pues... de, deses, desas participacións con, con grandes artistas e actuacións en, en, en Alicante, non? Sí, Castellón tamén, estemos aí con Bustamante, El Arrebato, fomos aí facendo un pouco de ruta con eles aí. A, a parte, Bustamante te, te ten unha canción con vina na túa páxina con con, con Seila Duca, Duca, non? Sí, sí, sí. Que precioso. Tema que foi eh? de promoción para o disco de de Bustamante, ben, quedou moi ben. Precioso, non? Sí, sí, sí. Sí, ahora, ahora sí que nos vamos un pouco ámbito. E ahora estamos traballando a fondo con... Bueno, non, no sei se sabías ti que no programa fai pouco tivemos unha rapaza que chamaba Lía. Sí, sí, sí. Que sí, cantaba sí, moi ben, estuvo aí facendo un pouco unha vez no programa. Sí, sí, sí, sí. Pois pues estamos de promoción con estas con esta voz de Lía que estamos empezando a gravar cousiño. Sí. Un single que vou mandar aí por ali tamén. Claro. E despois con que é unha das estrellas tamén deste ano aquí de Session que estamos facendo a canción do Bravo, que este ano esperemos que pegue forte aí. Eh, non deixa de la... non deixa lado as orquestras de Galicia tamén, non? No, para nada, para nada. Ah. Está <laughs> tratando aí con Sardañola, o Centro Gallo de Sardañola, temos aí cousas, con Granollers este ano vais a facer non sei se te acordas de los amigos de Joaquín e eh, sí, Xose. Sí, sí, sí, sí. pues este ano van facer ali unha feira do pulpo, Xoca, de, de Viana do Bolo, non? Exactamente. Sí, sí, sí. sí. sí. Pois pues, contrataronme aí tamén, bueno, van a facer unha festa, unha feira do pulpo, contrataronme aí un, unha orquestilla pequena. Uh -huh eh, aí estaremos, aquí, eh, hay... non sei, agora tamén Can Mercader, aí que temos aí... Sí. Hai que lle dar vento, esa de Granollers para cando, para cando? Para o día, se si non me equivoco, 16 de setembro. Setembro, pois pues hai que lle dar vento porque a xente sí. eh, eh que se achegue aí, precisamente nesa época, no setembro non hai moitísimas moitas actuacións galegas aquí en Cataluña e entonces, no. bueno, pois pues esa eh, é novidade, non? Posto que en Granollers nunca tiveramos, bueno, hai unha cousa esporádica hai moitísimos anos, sí, pero agora... Claro Pues veña, ahora nada. Pues, ahora están, eh, a ver se si se animan eles a empezar a facer un pouco de de espallar un pouco a cultura galega aquí na zona do Valles. Sí, sí, sí. Aquela zona, vaya, estaba un pouco olvidada. Esquecida, sí. Eh, iso, ya andamos. Vale. Pois... Que empallou tamén, oín que falaba de que empallou, non? Sí, hombre, que empallou acabamos de poñelo agora mesmo, precisamente por no ben, eh? mandounos un traballo extraordinario que tamén ti levas, non? Que ti sí, eres sí, unha sí. persona das que... que sí, é dos últimos Cataluña. anos é un traballo dos, dos seus dez últimos anos, non? Sí, Una polo aire que se chama. Sí, sí, sí. Eh, bueno, unha, unha compilación de, de, de temas que van facendo eles eh, bueno, a verdad que é un grupo moi gracioso eh, vendos no escenario son moi marchosos un grupo hiperasequible para a xente, non? Para a festa onde se animan e tal Son, que... son xente nova que, que, que tira moitísimo sí. por 11 anos mallando, chaman eles, non? Sí, sí, sí, sí. 11 anos 11 mallando, anos mallando sí. sí, sí. Bueno, pois eh, eh, que máis cousas? Como como vai o, o grupo que ti liderabas ou bueno, por pois axudabas a liderar con Alfonso? Sí, Neirela. Neirela, que? Pois mira, se te digo, hoxe están en en aí, en Murcia, nun polo de Murcia. Aí, non me acordo como se chama. Sí. Ahora eles van facendo bueno, eu uh, que dime ao lado, non? Eu xa teño traballo de manaño na oficina, entón non podo salir tanto claro. ni, ni para ensayar, ni todas esas cosas, necesito ese tempo, non? Sí, sí. E fai, pois, un par de anos tomamos a decisión esa, pero eles van, eles siguen traballando. Sí. E vanse facendo cousiñas aí. Está ben. O sea que... Bueno, pois... Van correndo por aí. Alegro moito, Xerxo, e eh, gra sí. moitísimo a túa participación e bueno, pois a ver, antes de que remate o mes, a ver se si podes pasar por aquí un, un sábado vale. e eh, aunque sea uns minutiños, unha media hora ou tal, pois que posto que ti animas a noso cotarro como, como <laughs> sabemos. non porque traigas a lei, a lía que precisamente é unha unha delicia poder tela aquí ao carón porque sí personas... Hay que decir que aquel día estaba nerviosa, eh? gente que está empezando el tema y canta muy bien, pero, ostras, los medios hay que tener un poco de, de, de recorrido, ¿no? Y ahora que le fai falta a estos artistas que empiezan, pues es en promoción, eh, que se adecuan o, o tema eh, e, eh, iso. Pero vamos, que hai voces aí, Xulio, de verdad, eh? hai voces que, que están aí na oscuridade, macho, que son unha xoia, eh? Bueno, pois o que non peñe persoas personas como a ti que, que lle das eh, vento, como din en o Galicia, que pode. e que, que axudas a que todos eles se poden a coñecer. E nós facemos o, bueno, a, apuntamos a nosa a, a areiña ou grauciño de area para que eles eh, se den a coñecer. Simos, escoita, Xulio, se si con medio de comunicación isto non funciona, eh? Ademais, hai que dixalo claro aos artistas, hai que tratalos ben aos medio de comunicación, <laughs> deixar ben ao cliente final que o, o público. Claro. Eh, iso, eh, hai que atenderlos a todos. Sí, sí, o que, o que nos interesa a nós é dar a coñecelo. entonces si nos facilitan o, o seu traballo, nos encantadísimos de poder publicarlo, E eh? se si somos en primicia, sí. pois pues, claro, moito máis moito máis contentos estamos, pero a verdade é que os nosos ointes e os coitantes e os que participan conosco, pois pues, eh, enchenos de mensaxes, eh, xa sabes ti que aquí en internet, pues, no instante saben que quen é o que participa e o feito de que este por acorda, lembraste de cando a mm, María do COB eu aquí, pois tiñamos sí. correos hasta de Argentina que Argentina, falaban sí, de que María Doceo era unha persoa asequible que, que nos bueno, pues que, que nos engallolaba a todos, non? O feito de que ela nos regalara precisamente un disco para poder public, mm, facer público na nosa radio, que aínda humilde eh, eh, municipal, pois, bueno, fai o posible para que todas estas cousas se lle den a coñecer, non? Sí, sí, sí, sí, é certo. Eh. Bueno, pois, bueno, agradecete moito... Pois, Dime. No, hombre, a vos, a vos e eh, a Mar. Outro día vin a Mar na, na televisión aí na TV3 e quedeime un pouco parado, digo, ostras. Ah, claro, hombre. No, no Polonia, claro, ni máis ni menos. Hombre, é que... Sí que Mar... temos un equipo aí de primeira división, ¿eh? hombre, eh? Lo, lógicamente, dentro da nosa humildade facemos o posible para que as cousas funcionen sí, sí. debido, non? Sí, sí, Temos sí. un, un técnico de primeirísima calidade. de verdad, ¿eh? Sí, Bueno, eh, también tamén bueno. colaboradores como Sergio Folk que bueno. axúdanos a seguir en este nuestro programa. Eso es, Julio Xulio. Veña, aperta grandiosa. Dime. Dime, dime. Sabes cal é a página web? Sabes cómo sergiofol.com Muy bien, sí señor. Así me gusta. <laughs> Ahí se pueden atopar de todo, ¿eh? Ahora estamos ahí acabando, rematando la web. discos, de todo, de primeira, eh? Portada, artistas, empallou... noticias, agenda, empresa, publicidade, contratación, tenda, contacto, todo, todo existe aí na, na, na Sergio Fol Produccións que precisamente chamase www.sergiofol.com. Exactamente. Ben. Unha cousa, unha, unha anotación. Sí. O viernes que ven o día 11, me parece que de junio, no, viernes 10 de, junio. 11 estamos aí en, en Almería o viernes 10 de junio estáis convidados todos los de Cornellá a presentación de la canción de verano, eh, en Badalona. En Badalona. Con Jorge. Con Vuelvo a repetir que no soy Iván. Jorge Calis. Jorge Calis, vale. Que vais a ir a, canción de verano este, este ano. Venga. Este un disco magnífico, o sea que estáis todos convidados a votar una copa sin problema, eh? o si si falta. Vale, para todos los para todos los nuestros oyentes a Badalona, que vayan a Bueno, digilo sitio. Mira, o sitio es Set Badalona, que é o Club de Tenis de Badalona. Club de Tenis de Badalona, moi ben. Está moi ben, vai ser a partir das 11 da noite, vai ser, bueno, vamos a fazer un concerto ali de presentación do disco, eh, máis a canción do verão, o sea que Moi ben. Moitas gracias, moitas gracias vale, Sergio, eh, agardamos por aquí antes de que te remate o, o, feito, o mes, eh. Feito. Veña, veña mm, dámoslle vento a unha peza de música dun dos teus protegidos, Anxo Lorenzo. Moi ben, moitas gracias. Hasta logo. Hasta logo.